Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 1-ն է, տարվա 335-րդ օրը։ Այս օրը պատմության մեջ 1824 թվականի հենց այսօրը Թիֆլիսում բացվեց Ներսիսյան դպրոցը։ Թիֆլիսի Ներսիսյան հայարակելական ճեմարանը հայկական միջնակարգ դպրոցների մեջ ամենանշանավորն է եւ բացառիկ դեր է խաղացել հայ ժողովրդի կյանքում։ Ներսիսյան դպրոցը 1 դարի ընթացքում տվել է շուրջ 2000 շրջանավարտ, որոնց մեջ մեծ թվով գրողներ, գիտնականներ, հասարակական, քաղաքական ու պետական գործիչներ, հայտնի մանկավարժներ։ Ներսիսյան դպրոցի ուսուցիչները բացառիկ մեծ դեր են կատարել ինչպես դպրոցի, այնպես էլ հայ մշակույթի ու գիտության զարգացման, հայ առաջադեմ հասարակական մտքի ձևավորման գործում։ Բացառիկ կարևոր դեր է խաղացել Ներսիսյան դպրոցը գրական նոր լեզվի ձևավորման ու զարգացման հարցում։ Խաչատուր Աբովյանի, Ստեփանոս Նազարյանի, Միքայել Նալբանդյանի, Ռաֆայել Պատկանյանի եւ այլոց տարածած սերմերը աշխարհաբար գրական լեզվի ստեղծման ուղղությամբ բարենպաստ հող են գտել դպրոցի միջավայրում։ Այս դպրոցում էին սովորում Կովկասի տարբեր անկյուններից եկած սաներ, որոնց բազմազան բարբարներից պիտի հարստանար ու ձևավորվեր Արևելահայ աշխարհաբարը։ Առաջին տեսուչն եղել հայ ականավոր գրող եւ մանկավար Հարություն Ալամդարյանը։ Դպրոցի առաջին շրջանավարտներն են եղել հայ նոր գրականության հիմնադիր մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանը, Հյուսիսափայլի խմբագիր հրատարակիչ հրապարակախոս Ստեփանոս Նազարյանը, հայ նոր թատրոնի իջատագովներից մեկը Գալուստ Շերմազանյանը եւ ուրիշներ։ Այստեղ սովորել են նշանավոր գրող Պերճ Պրոշյանը, գրող ու մանկավար Ղազար Օսաղայանը, հանճարեղ բանաստեղծ Հովանես Թումանյանը, աշխարհահռչակ նկարիչ արձանագործ Երվանդ Քոչարը, ականավոր գրող Դերենիկ Դեմիրճյանը, հայտնի ազգագրագետ Երվանդ Լալայանը եւ հայ մշակույթի շատ ու շատ այլ ականավոր գործիչներ։ Այսօրը պատմության մեջ 1827 թվականի այսօրը Սուլթան Մահմուդ II-ը շուրջ 12000 հայ կաթոլիկներ է արտաքսում Կոստանդնուպոլսից, որոնցից 4000-ը ցրտից մահանում են ճանապարհին, իսկ մնացածներն անցնում են փոքր Ասիայի գավառները։ 1827-ի այսօրը Շուշի հայկական տպարանը հիմնադրվեց։ 1876 թվականին թուրքական կառավարության ցուցումներով հրդեհվեց Վանի շուկան, զգալի նյութական վնաս հասցվեց տեղի բնակչությանը։ 1894-ի այսօրը հրատարակվեց հայ բանվոր հեղափոխականների ասոցիացիայի նոր օրգան կռիվ թերթը։ 1907-ի այսօրը Թիֆլիսում լույս է տեսնում անկախ մամուլի առաջին համարը։ 1914 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ Սարիղամիշի օպերացիան։ Էնվեր Փաշայի բանակը ջախջախվեց։ 1915-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտը հաղորդում է. Թուրքերը հայերի նկատմամբ կատարել են գագաթնակետին հասնող բռնություններ։ Հայերի տարապանքն այնքան անգութ է եւ սարսափելի, որ դժվար է որևէ կերպ անվանել այն։ Դրանք նման են այնպիսի անգթությունների, որոնք պատճառել են նվաճող ազգերի հետևորդները, ինչպես Աթիլայի եւ Չինգիսխանի։ Դա զարհուրելի է, որ այսպիսի բաներ կարող են կատարվել եւ մեր երկիրը այնուամենայնիվ կարող է չեզոք մնալ։ 1917 թվականի այսօրը Խորթային Ռուսաստանի ազգությունների գործերի ժողովրդական կոմիսարիատին կից Մոսկվայում ստեղծվում է հայկական գործերի կոմիսարիատ, որի կոմիսարը նշանակվում ականավոր պետական գործիչ Վարլամ Ավանեսվը, իսկ տեղակալ բանաստեղծ Վահան Տերյանը։ 1920 թվականի այսօրը Ադրբեջանի հեղափոխական խորհուրդը հայտարարեց, որ ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջևանը որպես Հայաստանի բաղկացուցիչ մասեր։ 1921-ի այսօրը Հայաստանում սկսվում են գյուղական, գավառական եւ գավառային խորհուրդների առաջին ընտրությունները։ 1923-ի այսօրը Երևանում բացվում է Հայաստանի պետական կոնսերվատորիա։ 1929 թվականի դեկտեմբերի 1-ին սկսում է գործել Քանաքեռի նոր ռադիոկայանը։ 1941 թվականին Երևանում կազմավորվում է 89-րդ հայկական հրաձգային դիվիզիան գնդապետ Սիմոն Զաքյանի հրամանատարությամբ։ 1953-ի այսօրը Չիկագոյում լույս է տեսնում Playboy ամսագրի առաջին համարը։ 1989-ին Երևանում կայացած Գերագույն խորհրդի եւ ԼՂԻ ազգային խորհրդի միացյալ նիստում ընդունվեց պատմական որոշում, Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։ Այսօրը ծնվել են 1083 թվականին պատմության մեջ հայտնի առաջին կին պատմիչներից մեկը Աննա Կոմնենեն 1918 թվականին հայ սովետական մեխանիկ Արտավազդ Մխիթարյանը 1921-ի այսօրն է ծնվել հայ գրականագետ Լուսիկ Կարապետյանը 1955 թվականին ֆրանսահայ ռեժիսոր դերասան, պրոդյուսեր եւ սցենարիստ Սերժ Ավետիքյանը։ 1972-ի այսօրն է ծնվել ռուս նշանավոր մաթեմատիկոս Նիկոլայ Լաբոչևսկին։ Այսօրը տոնում են։ Այսօր Ձիայհի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Տոնը առաջին անգամ հրճակվել է 1988 թվականին։ Օրը սահմանվել է միավ վարակի տարածման հետևանքով առաջացած DIA-ի համաճարակի մասին իրազեկվածության բարձրացման նպատակով, ինչպես նաև համարվում է այդ հիվանդության զոհերի հիշատակի օր։ Աշխարի բազմաթիվ պետական, հասարակական եւ բժշկական կազմակերպություններ այսօրն անցկացնում են տեղեկատվական միջոցառումներով։ Այսօր ձմռան առաջին օրացուցային օրն է։ Տարվա ավարտի մնաց 30 օր։ որ.